assalamu alaikum, ako Hatib e, samim Beri poziva da se glasa za neku od političkih partija ili pojedinaca koji ne štite interes vjernika, odnosno prava vjernika, e, da li je dozvoljno klanjati za takvim imamom koji tako poziva samim Beri, odnosno je li takav namaz ispravan? Od je jedna krajnost koja se često događa, da u stavovima pojedinaca koja su pitanja ičtihada, znači pitanja nečega gdje čovjek može imati ovakav stav ili onakav. Znači, ne smijemo slijepo prihvatiti. Ako neko nekad ima određeni stav u kome je dozvoljeno štihad, znači, ako pogriješi, naša nije obaveza. Znači, da ako vidimo da je to neispravno, nećemo slijediti. Pitanje poimanja izbora, izlaska na izbora i slično, je pitanje koje se polemiše u krugovima mnogim i koje često se krivo predstavi i mnogi ga bukvalno shvate znači pitanje izlaska i odlaska i biranja ove ili one stranke je stvar znači da pojedinac shvati da li je to moment i da li će biti od koristi za islam kao muslimanu ako se pojavi a nikako da shvati da je to stranka koja poziva islamu otvoreno javno i koja jer mi upravo takve stranke često nemamo na sceni nego imamo smjesu nečega gdje imamo dio dobra a drugi dio znači ko, kosi se sa onim što je ispravo pravi put i zbog toga ne smijemo slijepo nametati okvir da bi jedne upravo rekli da su zabludili obratno, čovjek ti tu, znači ako pogriješi nesvjesno, inša Allah, da malo oprosti.